klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais radio, arī Latvijas klausītāji! Ir otrdiena, pulkstenis astoņi vakarā, Un šajā laikā, kā ierasts, rādījumā arī Latvijā ēterā kustība pro sanktitāti un raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe, Ella, un e, mēs e, parunāsim par Dievu vārdu, parunāsim par to, kā Dievu vārds uzrunā katru no mums personīgi. Mēs e, savā raidījumā izmantojam mūsu kustības dibinātāja Guljermoģa Kvintas radīto metodi, uh, eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs ļaujam evaņģēlijam eksplodēt mūsos, aizdegt mūsu sirdis un tiešām runāt ar mums, kas ir tas vārds, ko Dievs eh, katram no mums personīgi grib pateikt. Metodē ir trīs soļi - mīlestības skatiens, kad mēs uzlūkojam vārdu, gudrības apgūšana, kad mēs pārdomājam, kāpēc tieši šis vārds tieši mani šodien ir uzrunājis, un ehm, pravietiskais norādījums. Tātad mēs apņemamies dzīvot eh, šo te vārdu un, eh, un tiešām pielietot tās domas, kas mums ir savā ikdienā. Jo tas, ko mēdz uzsvērt mūsu kustības dibinātājs, būsim eh, cilvēki, kas dzīvo Dievu vārdu, nevis cilvēki, kas vienkārši klausās un uzreiz aizmirst par to. Bet kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Friede. você. svētais gars. Atbrīvo mani no visa, kas nav tā cienīgs, lai Jēzu uzņemtu. Novāc smago akmeni, kas mani šķir no tevis. Novāc visu, kas pēc tevis nesmaržo. Pacēl mani no manas nāves, mana grēka, mana egoisma un manas patības. Atdzīvini mani, lai es izbaudītu tavu dzīvi, kas nebeidzas. Atdzīvini mani, lai kontemplētu tavu seju. Āmen! Tagad klausīsimies Dieva vārdu, un tas, ko mēs, tas vārds, ko mēs pārdomājam savos raidījumos, ir Svētdienas evaņģēlija fragments. No vienas puses, lai sagatavotos Svētdienai, bet no otras, lai Dievs ar mums runā jau tagad. Un mēs zinām, ka Dieva vārds mūs katru dienu var uzrunāt pilnīgi savādāk un eh, mums ir uzrunāti no fragmenta citi vārdi. Tad eh, šodien lasīsim Svētā Jāņa evanģēlīja 12. nodaļas 20. līdz 33. pantu. Dargais klausītāj, es aicinu arī tevi būt kopā ar mums un dalīties savās pārdomās par svētajiem rakstiem. Kurš vārds no evanģēlīja uzrunā tieši tevi? Varbūt kāpēc? Um, ehm, telefons izziņām 266 77 272 droši padalies, eh, kurš vārds no evaņģēlīja tevi uzrunā un varbūt kāpēc, tad uh, telefons izņem 266 77 272 un uh, jā, ļausim Jēzu mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Jānis. Tajā laikā starp tiem, kas bija atnākuši, lai svētkos pielūgtu Dievu, bija arī daži grieķi – Viņi piegāja pie Filipa, kurš bija no Galilejas Betsaidas, un viņu lūdza sacīdami: Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu! Filips aizgāja un to pateica Andrejam. Tad Andrejs un Filips devās un pastāstīja to Jēzum. Bet Jēzus viņiem atbildēja sacīdams: Ir pienākusi stunda, lai cilvēka dēls tiktu pagodināts. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds iekritis zemē nenomirs, tas paliks viens, bet ja nomirs, tas dos daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet kas ienīst savu dzīvību šajā pasaulē, tas to saglabās mūžīgajā dzīvē. Kas grib man kalpot, tas lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Ja kāds būs man kalpojis, to pagodinās tēvs Tagad mana dvēsele ir satraukta, un ko lai es saku? Tēvs izglāb mani no šīs stundas, bet es taču šīs stundas dēļ atnācu. Tēvs pagodini savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm: Esmu pagodinājis un vēl pagodināšu. Ļaudis, kas stāvēja un to dzirdēja, sāka runāt, ka esot rūts spērkons. Citi sacīja, viņu uzrunāja eņģelis. Jēzus atbildēja un sacīja: Ne jau manis dēļ atskanēja šī balss, bet gan jūsu dēļ. Tagad tiek tiesāta šī pasaule. Tagad šīs pasaules valdnieks tiks izmests ārā. Un es, kad tikšu pacelts virs zemes, visus pievilkšu pie sevis. Bet to viņš pateica, norādījdams, kādā nāvē viņam būs jāmirst. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Eksplozīvā evaņģēlī pirmais solis ir mīlestības skatiens. Mēs atveram savu sirdi un uh, mīlestībā redzam, dzirdam, kas ir tas vārds, kas no fragmenta mūs uzrunā. Varbūt viens vārds vai teikums, kas no visa lasītā palicis atmiņā. Ella, kāds vārds šodien uzrunāja tevi? Mm -hmm. Mani uzrunāja, kas mīl savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet kas ienīst savu dzīvību šajā pasaulē, tas to saglabās mūžīgajā dzīvē. Un tad arī tagad mana dvēsele ir satraukta, un ko lai es saku, Tēvs izglāb mani no šīs stundas, bet es taču šīs stundas dēļ atnācu. Paldies! Um, ļoti interesanti, jo arī mani uzrunāja daži <laughs> vārdi, kas eh, uzrunāja arī tevi, mm. bet um, man šodien uzrunāja vārdu grieķi, mm Ehm, un tad vārdi. Tagad man dvēsele ir satraukta, bet es taču šīs stundas dēļ atnācu. Un eh, rūcis pērkons un uzrunāja eņģelis. Eh, dārgie klausītāji, atgādinu, ka mēs ļoti gribētu dzirdēt arī, kurš vārds no evaņģēlīja fragmentu uzrunāja jūs. Telefons izziņām 266 772 72 un, lai pārdomātu evaņģēlīju, tad lai skan dziesma. Jā, visi. Izpildām tevi, Kristu, un tevi slavējam. Jo ar savu Kristu pasaulī atpjārti. Turpināsim ar eksplozīvu evaņģēlīju otro soli, kas ir gudrības apgūšana, kad mēs pārdomājam, kāpēc tieši dzirdētais vārds mūs um, ir uzrunājis, un mums ir uh, zvanītājs. Halo! Halo, slavs Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos. Pastāsti, Viktor, kādu vārdu tevi uzrunāja un kāpēc? Man nu, svētdienas evangēlijā man uzrunāja Jēzus Kristus teikums gribam redzēt Jēzu. Kā teica mans garīgais tēvs, mēs katru dienu varam redzēt Jēzu. Katrs no mums var redzēt viņu un ļoti vienkārši. Vajag dziļi paskatīties uz sevi spogulī. Tikai nebaidies. Dažādiem cilvēkiem tas ir grūti. Es domāju, ka nu, Grēks trauca to darīt, paskaidrošot. Dievs katram no mums, mūsu sirdī, ielika sirds apziņu. Katrs zina, kas ir labs un kas ir slikts. Katrs ir aicināts dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu. Ja tā ir tīra, tad viegli paskatīties uz sevi spogulī, bet ja sirdsapziņa ir netīra, tad grūti to darīt, tāpēc ka jāmaina sevi. Un pamanīju, ka daži cilvēki to negrib darīt, viņiem viegli dziļi apslēpt sirdsapziņu kopā ar Jēzu lai viņš netraucē dzīvotāju, ka viņam ir ērti. Un to pamanīju apkārtējos cilvēkus. Ja mēs mīlam Jēzu un mums rūp, ka viņš pie krusta atdeva savu dzīvību par mums, tad mums ir jāspēr solis, lai mainītos paši. Pamanīju par sevi, ka pēc grēksūdzes man viegli dziļi paskatīties uz sevi spoguli ar tīru sirdsapziņu, jūtu prieku un sapratu, ka Jēzus ir mani. Paldies par uzmanību! Paldies, Viktor, un svētīgu vakaru! Paldies! Um, Ella, pastāsti, kādas ir tavas pārdomas? Jā, par vārdiem, kas mīl savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet kas ienīst savu dzīvību šajā pasaulē, tas to saglabās mūžīgajā dzīvē. Un te manas pārdomas. Uh, Agri vai vēlu katram šajā pasaulē dzimušam ir arī jānomirst, un daudzi, kas netic Jēzum Kristum, kurš pēc nāves augšām cēlās, domā, ka ar to arī viss beidzas. Es savā ziņā abrīnoju tos cilvēkus, kuri ir samierinājušies ar to, ka pēc nāves viss ir beidzies, nekā vairs nav. Cik es sevi apzinos, nekad neesmu šajā ziņā bijusi pesimiste jo man vienmēr ir šķitis, ka tur vēl kaut kam ir jābūt, kaut kam labākam, labākai dzīvei, piepildītākai dzīvei, un īpaši, kad spilna ar dzīvību un kustību, un, un kur tad arī būs visu sirds ilgu piepildījums. Tas droši vien tāpēc, ka es no bērnības muzicēju, un mūzika bija tā, kas visu laiku to garu cēla uz augšu un, un Tas nav savienojams ar tādu neticību dievam, jo es klausījos arī Baha korāļus bērnu <laughs> muzikas skolā. Ja, un tad eh, man tas bija pats par sevi saprotams. Nu, ko nozīmē ienīst savu dzīvību šajā pasaulē? <clears throat> Jo mums taču pirmsskolā, skolā un augstskolā māca, ka dzīve šeit ir jāmīl, karjera ir ļoti svarīga, pat brīžiem svarīgāka par mīlestību vai ģimenes dzīvi, un jāpelna taču ir liela nauda, lai varētu labi padzīvot. Jābauda šeit un tagad, jo, kad tiks aizvērts zārkavāks, viss taču būs beidzies. Un, e, ja mēs to tā apzināmies, ka pēc zārka vāka seko mūžīgā dzīve, tad gan uzreiz izmainās dvēseles un domāšanas dispozīcija un virziens, jo mēs saprotam, ka šeit esam kā tādā mīlestības pārbaudījumā, kā tādā trenažieru zālē, vai palikšu labajā, jeb vai izvēlēšos ļaunumu. Nu, un vai es būšu nodevējs, nelietis, skauģis, jeb centīšos augt tikumos, mīlēšu, būšu godīgs, ar labu sirdi, devīgs. Un eh, tas tad arī nozīmē to, ka būtu jāienīst būt egoistiskam, būtu jāienīst domāt tikai par sevi, savu labumu, tikai domāt par savu karjeru, naudu un labklājību, un neredzēt trūkumcietējus, slimos un nomāktos sev blakus – Un eh, te man arī tāds, es esmu pierakstījusi, kad eh, man sa sazīmējās kopā ar to, kad ļauties sevi cildināt tur presē, sociālajos tīklos, vai cik es tāds, man viss iet tai dzīvē, man ir ļoti labi. Nu, un pārējie tur man tādi fonā, tur paziņas draugi, ja, un redzat, kā man viss ir forši, es, es un vēlreiz es. Ja, un, un eh, es kaut kā pamanīju, pēdējā laikā īpaši masu saziņas līdzekļi mums māca, ka tādā veidā ir jādzīvo. Un eh, man šķiet, ka tomēr šī evaņģēlīja vieta mums liek uzdot šo jautājumu, bet vai tas ir pats galvenais, kādēļ es šeit esmu? Ja? Nu, un otrkārt, Tur, kur Jēzus saka, tagad mana dvēsele ir satraukta, Tēvs izglāb mani no šīs stundas, bet es taču šīs stundas dēļ atnācu. Un, kā jau teicu, katram šī stunda pienāks, katram personīgi, individuāli. Un kā mēs tad nostāsimies nāves priekšā, ko teiksim, domāsim, kāda būs mūsu sirds, prā, sirds prāta un gribas nostāja. Un tad man ienāca prātā vēl tāds, nu tad labāk būsim satraukti. E, nevis tā kā Jēzus pirms savas nāves bija satraukts, jo viņš arī kā tīri kā cilvēks nobijās no tā, kā tas viss viņam izdosies vai kā viņš to izturēs, bet varbūt šeit pagriežam pa 180 grādiem un esam satraukti savas dvēseles dēļ, patiesas mīlestības dēļ, ne mantkārības, lepnības un karjeras dēļ, un ejam visi uz mūžīgo dzīvi. Ļoti skaists mudinājums. Paldies! Mani šodien evaņģēlī fragmentā, varbūt pavisam netipiski, bet es šodien ļoti daudz domāju par Grieķiju. <laughs> es nezinu, vai nu par ēdienu, vai, vai par siltumu sagribējās. Un tad man ļoti palika atmiņā, tur bija arī daži grieķi, Tad es domāju, varbūt tā ir eh, zīmīgi, kad uh, grieķi arī tur bija. Jābrauc paskatīties, uh, ko grieķi dara. Grieķi tā pārsvarā ir pareizticīgie. <laughs> Yes. Var, varbūt tas, um, tas tā. Uh, vienkārši man likās uh, tā interesanti, kad, uh, ka es visu dienu par to domāju, un arī šeit parādās uh, grieķi. Un um, tad vēl man vārdi, kas uzrunāja, bija, jā, tagad man dvēseli ir satraukta, ko Jēzus saka, Un uh, es taču šīs stundas dēļ atnācu. Un es domāju par to, ka uh, cik bieži arī man, uh, ejot uz uh, kaut kādu mērķi vai, uh, vai darot kaut kādu, kaut kādu projektiņu, uh, nu, tik līdz tas, uh, tas uh, termiņš uh, nāk tuvāk vai, vai ka tu zini, ka tas notiks, tas satraukums ir, uh, ir uh, milzīgs. Un, uh, un tad tāds... Uh, atgādinājums eh, un skaisti vārdi arī, kad, eh, kad Jēzus bija satraukts, nu, kad viņš nebija tāds eh, pārcilvēks, kā mēs redzam filmās, kur viņš uzvelk savu bruņu tērpu un, un tad iet un, un viņam viss sanāk, bet viņam bija, viņa dvēseli bija satraukta. Un, un, un arī viņš sevi motivē, kad, bet es taču atnācu šī dēļ, es taču zināju, ka tas notiks, uh, Un, uh, un es esmu, nu, tā kā, lai, nu, es nevaru tagad padoties, jo es nācu cilvēku dēļ, un, uh, un tēvs man sūtīja, un, uh, kad, uh, nu, jā, tāds iekšējais dialogs, kad, uh, kad uh, es nevaru, atnā, nevaru aiziet, jo es esmu šīs stundas dēļ atnācis un uh, es cilvēcei uh, darīšu tikai labu ja pierakstā man stunda un, un es atpirkšu cilvēkus. Un tā kā tas man ļoti uzrunāja un arī vārdi, kad cik ļoti dažādi un arī Dieva vārds to saka un arī mēs ikdienā ir viena un tā pati lieta, bet cilvēki sadalās divās daļās. Vieniem Dieva balss ir kā pērkons rūkoņi, un, eh, un otriem eh, tā ir kā eņģeļa balss. Un, eh, un tad es domāju, Dievs, kā būtu, nu, kā, kā man liktos, vai, vai, vai kā es gribētu dzirdēt Dievu balsi. Un, un protams, kad citreiz, man liekas, ka to ļoti var arī uh, Eh, lielajā piekdienā sajust, kad, kad viss paliek tumšs, un tad um, tā dieva balss ir, nu, tā tiešām liekas, nu, tā kā pērkons, nu, kad, nu, tas viss notiek, nu, tāds. Un, uh, un man liekas, arī citreiz um, tas pērkons, nu, asociējas ar kaut ko, nu, tādu dusmīgu un tādu, bet... Uh, Bet citreiz arī vecāki uz mums uh, runā dusmīgi, un ne jau tāpēc, ka viņi mūs nemīlētu, bet tāpēc, ka viņi grib uh, lai mēs ieklausamies tajā, ko, mēs, ko, ko viņi saka. Un, un tad man likās tā ļoti interesanti, ka citreiz nevis tas, ka drūts pērkons ir kaut kā slikti, nu sliktākā eņģeļa balstiņa runā, bet um, tas varbūt ir vajadzīgs, lai mēs um, labāk sadzirdētu. Un tad es domāju par to, kad, kad uh, nevienmēr ir slikti, kad uh, tā pārsaka, bet uh, vajag sadzirdēt Dievu, uh, Eh, gan tajos brīžos, kad liekas, kad, eh, ka viņš ir dusmīgs, un saprast to, ka tie viņa vārdi eh, nāk ar mīlestību. Tādas ir manas pārdomas par šodienas evaņģēlīju fragmentu. Bet, lai tas nebūtu tikai tā, ka mēs parunājam par Dievu vārdu, mums eksplozīvajā evaņģēlīja ir arī trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums, kad mēs pārdomājam, kā tad mēs uh, dzīvosim šo te vārdu, kas mūs ir uzrunājis. Un nu, tad, Dēla, kāda būs tava apņemšanās? Jā, nu es mēģināšu apņemties ar jautājumiem gan sev, gan jums. Vai es esmu satraukts savas dvēseles pestīšanas dēļ, savu ģimenes locekļu, draugu, kolēģu dvēseles pestīšanas dēļ? Un tad gribētos uzdot šos jautājumus tieši gavēņa laikā – par ko es katru dienu esmu satraukts, un vai tas ir tas svarīgākais, par ko man būtu jābūt tagad satrauktam. Un novēlējums gan sev, gan citiem, lai trīsvienīgais Dievs ir mūsos pagodināts tagad un mūžīgi. Paldies! Es um, apņemos um, vairāk ieklausīties un uh, sadzirdēt uh, Dievu vārdu, vai nu tas būtu kā pērkons vai kā eņģeļa balss, bet uh, tiešām ieklausīties un, um, un tā ieklausīšanās um, manā izpratnē nāk um, ļoti ciešā saiknē ar klusumu, um, atrast laiku uh, būt klusumā un, uh, un tiešām sadzirdēt uh, Dievu un sadzirdēt, kas ir tas, ko viņš man saka, jo uh, citreiz, eh, kad mājās bērnam ir eh, brīvlaiks un ir jāstrādā, un tad viss ir kišmišs, un tad vakarā iet gulēt, un tad tu tāds arī aizmiedz nekāds. Bet eh, man liekas svarīgi atrast to uh, laiku uh, klusumam un sadzirdēt, kas ir tas, ko Dievs man saka, un, uh, un kādā balsī viņš ar mani runā. Varbūt jau viņš man tiešām nāk kā pērkons un saka, wow, wow, stop, stop, uh, būs zibeņi tūlīt, varbūt ir <laughs> jāmaina kaut kas, ko dari, bet eh, tā kā es tik ļoti ātri skrienu, varbūt to nedzirdu. Jā, tad tā, eh, ieklausīties būs man apņemšanās. Tas eh, šovakar, jā, arī no mums viss, mēs no kustības pro sanktitāte gribam pateikties par klausītāju ziedojumiem, jo mūsu raidījums, tāpat kā visi citi raidījumi Radio Marija Latvijā ētrā, var izskanēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, Un eh, mēs esam ļoti pateicīgi par to un, eh, un tiešām aicinam atbalstīt Radio Mariju Latviju. Jebkādā veidā, kāds ir iespējams, lai, lai radio varētu pastāvēt un skanēt tieši tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Par kustību par sanktitāte, ja vēlaties kaut ko vairāk par mums uzzināt, tad eh, mūsu Facebook lapā droši varat rakstīt un arī mūsu mājaslapā prosanktitāte.lv vai kustība par sanktitāti Facebookā. Uh, Uh, trešdienas ir mūsu jauniešu dienas, tad uh, varat atnākt arī ciemos. Un uh, jā, noslēgsim ar lūkšanu. Es pateicos Jēzum par Martas un Marijas piemēru. Dod man Martas ticību, kura bija pārliecināta, ka tu augšām cels lāceru. Dod man tādu apcerīgu sirdi kā Marijai, kura klausējās klusumā un meditēja klusumā. Dari man paklausīgu kā Marta un Marija līdzīgi Martai, lai liecinātu, ka tu esi patiesi Dieva dēls un Marijas sirdi, kas bauda tavu klātbūtni lūgšanā. Tu, Jēzu, esi augšām celšanās un dzīvība. Lai jums svētīgs vakars un tiekamies jau pēc nedēļas! jebkura svētuma dzīve.